arte farita intellecto. La tuta Iulia Augusta numero 2010 hoc de la UNESCO Curiero temas pri arte farita intellecto. Valoras la penon tra legi la revuon por ricevi amplexan bone elaboritan panoramon pri tiu interesa moderna scio campo. Gi estas unu plia afero pri kiu multae homoi opinias, sed mal multae vere conas. Citiu volumo estas exemplo pri la granda valoro de la esperanta el dono de tiu internazie prestigia publicajo, al quiu nia internazilingva comunumo devas doni sian plenan attenton. Unua demando, quio precise estas artefarita intelecto? es esprimo creita in la iaro 1926, havas facte du signifoin. Gi estas samtempe teoria stud objecto cae ingenierado de concretae machinoi quiui havas au mult obligas la homan ratio capablon. Gia celo estas helpi solvi problemoin quiui postulas cerbumadon. Alivorte, gi amplexigas la homan intelligentetson cae anstatauas homon en plenomado de intelligentai agoi. Compreneble gi estas intime ligita alla evoluado de computiloi. Gi crescas tiel rapide che timoi cae suspectoi e caperas. Ciu machinoi anstatauos laboristoin en estonta tempo pliigante la quanton de sen laboruloi, effective citio iam ocasas. Ciu intelligentei machinoi transformos militoin en apocalipsain terurajoin cui povos detrui la mondon? Ciu intelligentei machinoi pli largigos la abismon inter ricei cae mal ricei landoi? Ciu intelligente machino e atingos la capablon preni decido en per si mem sen depende de homa regado citiui realai conjectoi nutras tra la mondo grandan quanton da literatura i vercoi qui farigias aparta genro science fictio Julio Verne estis pioniro sur tiu campo. En la supre menciita numero de la revuo de UNESCO, pagio 32, uno e la plei interesai articoloi, estas interviuo con fama canada autoro Carl Schroeder, quiu iam publicigis decon da tiai libroi. Interviuis Marie-Christine Pinot de Moulin, cae bon stile esperantigis Rafael Lima. Tio verkisto presentis interesain ideoin pri artefarita intellecto, cion li profunde studas por producti siaen ficciajoin. Por tiui cui supposas che la homaro pritractas tiu relate tutte novan campon de culturo, lia unua fraso en la interviuo estas pensiga. Mi dedicas considerindan parton de mia tempo por legi elstara in filosofoin. Tio ebligas al mi esplor rigardi vidi la ligiloin inter tecnologioi cae sociae movadoi. Ancao concerne autonomion de robotoi, li presentas curiosan opinion. Mi credas che creo povo povus iam fin fine ocasi exter homoi. Mi imagas che artefarita intelecto povus verci admirindan libron, sed certe ne nun tempe. Tiui estos aliai machinoi, cioin ni ancora ne elpensis. Hodiau, la computiloi ne creas senson, cae homa interveno estas nepre besonata en la crea proceso. Malgrau tio, che technologiae iloi pli cae pli pli bonigas, cae proximigas al homai capabloi. Crome, li plu diris, Ciel verkisto mi povus esti anstatauita per computilo, quiu havas plian comerzan successon sed tia resonado validas nur se comerza successo superregas la sistemon de valoroi. Fine, la clar vida Schroeder tuchas la plei gravan aspecton de artefarita intellecto. Ni devas decidi che ni utiligos novain technologioin nur post ciam ni pripensos ties sociaen efficoen cae determinos ties utiligadon cae laue en legigos ilin. Tiu sense, la kerno de la novajo estas pure etica. De nove, la resulto dependas de homai electoi. Simple dirite, robotoi estos cae faros tion, kion homoi decidos. Dankon al UNESCO cae al la Esperanto eldonistoi por tiu alt valora numero de la curiero.